Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e as é gêmeas lacração. É o pique. Um aí. Cê bruxa. Encontrei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito novinha você dá tá show Ei, ei, oh desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer, quer, quer, quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer bolado, então toma, toma, toma. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer bolado, então toma, toma, toma. Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona. É o pique, um aí. Cê é bruxa. veio no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito novinha você dá show Ei, quebrando desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrar então toma calma, gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer, quer, quer, quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Toma calma, gerrinho, só não se apaixona. É o pique, um aí. Ser bruxas.